Llegaste tarde cuando el amor se murió. Ahora lamento decirte que todo se acabó, pero soñabas con tu libertad. No cumpliste ni con la mitad de tus promesas y qué pena me da. Elegiste tu camino, pero soñabas con tu libertad. No sé qué sucede te aviso. Los problemas no me gustan ni aquí ni allá, eso te lo garantizo. No es que me crezca que en algún momento haya quitado los putos tenis del piso. Al fin de cuentas fuiste tú quien lo quiso. Lo nuestro Chile ya estaba en el piso. No esperabas ni la lluvia, mami. Y ahora te cayó todo el granizo y me voy a olvidar de fallas. Cada que peleamos no te callas. No te voy a decir no te vayas. No es amor sin olvidar, no batallas, mija. No es un casting, pero mm, como que no te hallas. Ya le busqué la medida y que crees, pues no eres mi talla. por el final Para después poder abandonar las promesas que hiciste ¿Cómo voy a hacer para que esto no me haga mal? Si desde aquel último beso en la tristeza tú me hundiste Ya no sé qué hacer si no respondes nada Voy a fallecer abrazando la almohada Ya no está somos los desconocidos. Tantas palabras a dónde se han ido, porque demonios te habré conocido. Y ahora te vas, no tuviste piedad, fuiste mi otra mitad. Como mi majestad, yo te amé de verdad. Pues. Pero, soñabas con tu libertad, no cumpliste ni con la mitad de tus promesas y que pena me da. Elegiste tu camino y te vas a quemar. Aquella noche vi el infierno por primera vez. Un día le di vida la dejaría caer. Las lágrimas fueron pocas, ya no quiero tu boca. Me perdiste y no te quiero ver. Entiendo tantos sentimientos, ¿por qué? ¿Acaso darte todo suficiente no fue? Perdiste mi respeto y tu reputación. No me causas más problemas ni me pidas perdón. Mira, ya no hay marcha atrás, no entenderás las cosas que uno a veces piensa de eso de la sueño más, te quise amar, pero soñarás con tu vida